pace mal consenti. Num tempe ocasas curiosa socia fenomeno tra la mondo, quiu constante starigas polemicon cae radicalain sintenoin. Antau nur quelcae tagoi gi repetigis en San Paulo, Brasilo. Neconata viro bruligis statuon de Borba Gato, nome uno el la aventuristoi, esploristoi, caravanestroi, quiui en la dexesa dexepa iarcentoi penetris la internon de Brasilo cae pushis la landlimoin occidenten, serciante oron cae gemoin. Tiui caravanestroi estis effective sovagiai, cruelae homoi, quiui ofte exploatis negroin cae indianoin. Ien cial num tempe oni emas forvisci de ili la famon de heroi, cae ec consideri ilin facte ciel crimulloin. En aliai landoi oni faligis statuoin pro simila cialo, denunci mal respecton al homoi pro rasa discriminatio cae cruela agado. Ien do starigis la polemico, cae post gi radicalai foie malpazai discutoi. En la esperanta retradio ni ne shatas polemicoin, cae ec malpli malpazon. Da tiai la mondo iam estas plen plena. Nia afero nun estas la demando. Ciu eblas discuti, mal consenti ec sen eblezzo shangi sian sintenon, cae tamen conservi la patson? Ciuni capablas ausculti contrauan opinion, ciu shainas al ni absurda, cae tamen distingi inter tiu opinio cae la persono ciu esprimas gin? Ni revenu ala statuoi. Uno eminenta professoro Eu, la cefa universitato en Brasilo, publicigis articolum in Granda Brasilia Jurnalo sub la titolo La nepra raito faligi statuoin. Li pese argumentis che foie statuo celebras homon quies ideoi estas nedisigeble de la crimoi quioin li plenumis dum sia vivo contra alie homoi. Se oni daure omagias lin, tiam oni daure agressas la non tempain negroin ca indianoin. Aliei gravae jornalistoi ca intelectuloi contra o argumentas. Oni devas consideri la homain agoin ene de la historia momento dum quiu ili ocasis. En la decepa iarcento, sclavezzo in Brasilo estis absolute generala fenomeno. Oni ne clare consciis tiam pridia absurdetso. Multae eminentului, cleruloi, cae bonfarantoi ne contrauis gin pro manco de clara compreno. Se oni malpermesos omagioen al tiamai homoi, tiam prescal neniu restos en tiu categorio. Crome, historiae factoi ne devas esti simple forvisciatai de la nazia memoro, sed criticatai, reanalizatai, cae pli profunde comprenatai en la nuna tempo. Ciel oni vidas, ambau sintenoi havas ian logicon. Anstatau malpazi, Ciu estas tempo cultivi pacion cae repensi la socian vivon per alia prismo? La granda defio estas defendi cun homoen contra fiai agresoi, sed tion fari ne per pliai agresoi, sed per pazzai ideoi.